אחרי כן באו בני חשמונאי לבית המקדש ולפנים ולפני לדור פרצותיי כי אותם אמר אדוני בנו הבית וארצה בו בקשו שמן זית להדליק המנורה ולא מצאו כי אם צלוחית לא אחת תורה אשר במטבע כהן גדול סגורה בקיר יחתרו להוציא בו. גרשו מן הקודש כל טומאה ודומן, כי האמינו באלוהים אמונה אומן. וליום הראשון יצקו מפח השמן, עד אשר לא נותרה בו. די שיעורה היה להדליק יום אחד, והפליא לעשות אל מלך מיוחד, חיצה פחת השמן לא חיסר ונכחד, שפוט וגם יצוק באו. הודיע אדוני ישועתו לעיני העמים, כי ישראל נושה בו תשועת עולמים, והדליקו ממנה שמונה ימים, כי ברכה בו. ויראו בני חשמונאי ופיהם שחוק מלא, לכתוב על ספר כל הדברים האלה, פן כי שכח מפי זרם ולא יעלה, עלה ולא יזכרו בו. זיכרון לבני ישראל יהיה עד קץ כל בשר, כאשר קימו ואסרו עליהם איסר. על לוח תיכתב ומחק כל איש לא תחסר. והייתה אימו וקרבו. חוק שמו להדליק נרות מבית ומחוץ, וילך לקיים מצוות המלך נחוץ. לא יאחר עד ככלי רגל מן החוץ, עולים ויורדים בו. טהורים אסרו לגזור תענית בחנוכה, זולתי אשר מקדם בא מן המערכה. אמנם כל איש לעשות מלאכה, ידו והכל ויד כל בו. ימי שמחה קבעו בהם הלל ארוך, ולהרבות שמחה מהתענג ומרוך. בכל מושבותיכם ובכל מקום אשר תדרוך, כף רגליכם בו. כמו ימים טובים אמרו לעשותם, כאשר מאז נכתב ונחתם, לשמור שמונת ימים אלו כמצוותם, לעשות ככל הכתוב בו. לא יספד הוי אדון לאיש שמן ורזה, כי כן יוסד מפי כל חכם וחוזה, לא ימוש ספר התורה הזה. מפיך והגית בו. מן העת ההיא התנצל יוון נזר וציץ, וכבוד מלכותו אף בכנח וציץ. יהבש חציר נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו. נזר מלכות קיבלו חשמונאים עליהם, ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, עד חורבן בית אלוהיהם. מגדל אוהו שם אדוני בו. ספיף מלכותם צמח 206 שנים, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים. כי אדוני ציווהו לנגיד עד בני בנים, נשיהו ישב בו. על כן בני ישראל בכל גלותם, שומרים הימים האלה כמצוותם, ובכל יום ויום מהם במדינותם. תבורנה נבואו, פחד קימו וקיבלו אלה הימים, הכהנים והלוויים והחכמים, אשר היו אז במקדש בית עולמים, אשר בחר בו. ציוו עלינו ועל דורותינו, לא ימושו מפינו מפי זרענו, עד בוא איש לא ציפינו בציפייתנו, שם נשמחה בו. קרובה ישועתי לבוא, יאמר אדוני, אראכם נפלאות כבימי חשמוני, הנה אנוכי שולח לכם איש אמוני, הן אהבתי אתמוך בו. רופא לשבורי לב, שור מחובי נגדי. שלח מבשר ואומר אל מתי סודי, בשורות ישע שמע יעקב עבדי, וישראל בחרתי בו. סוס אסיס ברנאי אלוהי קדם מעונה, בבנותו בציון מושב ומעונה, אז ישירו ויפצחו הרים רינה, יער וכל אצבעו, תהילת אדוני דבר פיהו מהללו, ולכל יבוא אגיד כי זך וישר פעולו. זכור אזכרנו עוד המומי עילו, מדי דברי בו. חזק לבב עבדך ואשוריו לא תימד, גם תשיתהו ברכות לעד. יום ליום ישבח מעשיך מנורה ויד, שיבה זרקה בו. זבד טוב זבוד עמך כאשר אכילות, בכל דור ודור ושולליו שאלות. שיברת את עול סובולו לא החיטות, שבט הנוגש בו. קרוא אקרא מהולל שמך אדוני, על הניסים שעשית בימי חשמונאי. ויאמר במקהלות נערי וזקני Chamocha Bailey Madon.